يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق U ime Allaha svemilosnog samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio i siroma si bio, pa te i mučnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Assalamu alaikum, cijeni prisutni. <clears throat> Nakon što nam se Sedat bešlja magister obratio sa temom bošnjački identitet jučer danas sutra, večeras će nam također predstaviti svojom temom njegov kolega i saradnik eh, Fuad Ohranović također uskoro ako gledam magister. E, cilj ovih subotnih predavanja jeste da aktualiziramo neke teme koje su najaktualne tako da je da govorimo o njima tako i ovaj naš bošnjački identitet, e, nacija, jako bitna tema i treba to promovirati. E, nakon biografije, evo na prepustit ćemo riječ predavaču koji će mnogo više o tome kazati. Fodo Hranović je rođen u Višegradu 1985. godine, završio je Gazi Husrev Begov medresu, diplomirao je na, filozo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek za historiju gdje je nastavio postdiplomski studij. Smjer historija Bosne pod osmanskom vlašću od 15.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 Moja tema zove se Bošnjaci između historijskih činjenica i historijskih podvala i mitova. Za historiju kažu da je učiteljica života. A pred svakom učiteljicom, pred svakom nastavnicom, pred svakom profesorcom, učiteljem, nastavnikom, profesorom, nebitno, se gradivo mora ponavljati koliko se dobro ne nauči. Zato kažu da oni koji nisu dobro naučili svoju historiju, osuđeni su da je ponavljaju. Ono što je također važno za ovu temu večerašnju jeste činjenica da se historijski proces koji su se tešli u prošlosti, bilo da je to e, srednji vijek, bilo da je to osmanski period, bilo da je to 19 stoljeće ili 20. Ne mogu se gledati očima iz ove današnje perspektive tako da se tumače neki procesi politički, neka društvena zbivanja koja se dešavaju ovih dana tako što ćete govoriti o nekim procesima koji se desili prije hiljadu i e, Prva historijska činjenica i historijska podvala ili mit o kojem ja raz, s kojim bi ja počeras počeo ovu temu, jeste pitanje porijekla bošnjaka. Obzirom da je ta tema jako aktuelna u ovom zadnjem periodu, naravno i u e, i zbog onog popisa stanovništva koje nas čeka ako boda naredne, e, naredne, ove godine, jel? To je u oktobru, ja. Tako da, da je ta tema ovih dana često zaokuplja e, medijski prostor. Tako da se među historičarima, kao i među ljudima koji se pojavljuju u društvenom prostoru, bio da su oni e, bio da su oni vjerski službenici, bio da su oni e, kulturnjaci, nebitno, e, pojavljuju se određene tendencije upravo E, ovoga što sam pričao malo prije. Da se neki procesi koji su se desili u skoroj prošlosti, prije svega mislim na agresiju na Bosnu i Hercegovini, pokušavaju tumačiti nekim e, procesima historijskim koji su se desili čak i u srednjem vijeku. Ovo pitanje porijekla Bošnjaka je, je, jedno tako. Šta želim reći? E, obzirom da su u zadnja dva stoljeća Bošnjacima i Bosni dosta zuluma i nasilja učinili naši susjedi. Bilo da su to e, Srbi, bilo da su to Hrvati, bilo da su to njihovi pomagači, naše komšije e, iz Bosni i Hercegovini, Srbi i Hrvati, odnosno pravoslavci i katolici. E, ta, to pitanje se pokušava na takav način da, da, da aktualizira e, i da se napravi otklon od njih u smislu čak da mi nemamo ni zajedničko porijeklo. Što je podvala, što je neistina. Tako da u, u, skoro ste mogli pročitati u medijima, mogli ste da, da, da, e, slušate o e, istraživačima koji govore da bošnjaci uopšte nemaju slavensko porijeklo, nego da su bošnjaci e, imaju ilijetske ili čak neki kažu eto i gorske korijene. To bi u nekom, da kažem, da objasnimo onako u najužem mogućem smislu, bilo kada bi bilo koji od vas ili bilo koja od vas se stara rekla da ne pripada svojoj majci, nego da pripada svojoj nani. Odnosno da, da nema ni ništa od majčne krvi, nego da ima samo od njene majke, dakle od, od njene nane, njene, njene majke svoje nane. Dakle, ne možemo e, su da su Srbi ili Hrvati učinili agresiju na Bosnu i Hercegovinu e, tumači na takav način da to oni rade zato što mi nemamo zajedničku prijetu Bož sačuva to je, to je nešto, neki drugi su druga su pitanja bila pa su oni to uradili to ja ne bi želio večeras mene da govorim nego hoću da kažem da ova prva podbala, prvi mit koji govori o tome da bošnjaci nemaju slavensko porijeklo e, ne stoji, a činjenice su ovi. Oni koji kažu da bošnjaci su iliri ili su koti, tumači na to pa kažu da toponimi, odnosno imena pojedinaca, pojedinih ljudi iz srednjeg vijeka su, ili, su ilijskog ili gorskog porijekla, što za nauku uopšte nije sporno ali, ako ćemo ići tom loku, da govorimo o porijeklu stanovnika na način da se tumače toponimi i imena, onda ćemo postaviti sasvim logično pitanje kako je to onda sa slavenskim i imenima, slavenskim toponimima kojim, ima, koji ima puno više. Znači, ako ćemo uzeti oni, onaj mali procenat ti Ilijski ili gorski toponimaku ili imena koji se spominju, onda će mu neko postaviti sasvim pitma, pa dobro šta je s ovim slavenskim toponima i imenima, odakle su on došli? Vanša nauka, vanša historija, uopće ne spori da su u Bosni živjeli prije Slavena i Ilir, među ostalom. I uopće nas bori to da bošnjaci, ali i drugi narod koji žive na ovim prostorima, nemaju to porijeklo. Ali ne možemo ići u krajnost pa reći da bošnjaci, kao što smo čuli e, tu ovih dana, da bošnjaci za razliku od ostalih naroda nisu slaveni, nego da su iliri. Kažem, vanša nauka to uopće ne osporava. Činjenica je, kao što Allah Am kaže, da stalno jedan narod zamjenjuje drugim. Do dolaska Slavena u 7. stoljeću na ovim prostorima, kad kažem ove prostore, mislim na prostore Bosne i Hercegovine, na prostore Hrvatske i na prostore dijelove e, Srbije i Crne Gore, su živjeli uh, Iliri, odnosno ilirska plemena. Oni nisu imali svoju jedinstvenu državu, nego su bili podijeljeni na, plemena i svako je pleme kontrolisalo određeni dio uh, Zapadnog Balkana. Sa dolaskom Slavijena, odnosno sa dolaskom Rimljana, ta irijska plemena su bila romanizirana, odnosno prihvatili su rimsku kulturu, prihvatili su rimski jezik, prihvatili su rimski običaje, čak su prihvatili i u velikom dijelu i rimsku vjeru, odnosno ona, one paganske kulture koje su imali rimljane, do te mjeri da su čak pojedini rimski carevi bili ilijskog porijekla pogotovo u, u, u e, trećem, četvrtom stoljeću e, naše ere. E, dakle, eliri su na neki način izgubili svoj, svoj onaj, da kažem, etnički, etničku neku nit koja, koju su imali prije osvajanja od strane Rima, pa tako da onda možemo reći tom lokom da su bošnjaci pripadaju, pripadaju i rimljanima, da smo mi rimljani sa dolaskom Slavena u 7. stoljeću, sa, sa propadanjem društva, sa pro, propašu Rima koje se desilo eh, u 5. stoljeću naše erije, kada su došla, eh, došla eh, razna plemena, razni narodi i u svim krajevima Europe, Germani, Goti, Slaveni, Avari i tako dalje, na ove naše prostore su došli Slaveni koji su, da kažem, poklopili E, područje Zapadnog Balkana ili ako hoćete da, da, vam to, da vam bude lakše prostor bivše Jugoslavije. E, na, na tim e, znači sa dolaskom Slavena na ta područja nije niko obrisao gumstvom te ljude koji su živjeli prije toga Znači šta su sa njima desilo? Problem značne nauke upravo jeste u tome što zbog nedostatka pisanog materijala što je sasvim logično u jer često taj dolazak naroda u, u bilo kojih naroda, bilo koji osvajača nije bio tako miran, pa često i oni, oni ostaci kulture, bio, bio da su oni e, ostaci neki objekata, bio da su oni pisani i tako dalje, često nestaju, a i ono kao što sam rekao na početku, moramo da shvatimo e, vrijeme u kojem se to dešavalo, da u, u, u u 8. stoljeću, u 7. stoljeću niste mogli imati onakve pisane materijale kao što možete to imati kasnije u 18., 19., 20. stoljeću tako dalje, koji vam mogu služiti kao istorijski. Problem znači nauke jeste u tome što ne može da, da, da sa, sa 100% E, što kaže šta se tu desilo, na koji način se to desilo, na koji način došlo do, prozima, do prožimanja između Ilira i Slavena, odnosno tapane Ilira i Slavena, e, stapanja Ilira i Slavena jedne u, u drugi. Isto tako, ne može biti da je, da je taj proces tekao svugdje isto. Znači, na nekim krajevima E, gdje su posebno gdje su komunikacije u pitanju, posljedno gdje su gradovi u pitanju, taj je proces tekao puno brže nego što je išao na nekim manje pristupašim mjestima, pogotovo kad su planine i, tako dalje. Zmanjša nauka, dakle, će se u narednom periodu vjerovatno pozabaviti, nalazi će se neki, e, neki ostaci, svaki dan se stalno nešto novo istražuje, pogotovo i tehnologija, hvala Bogu, napreduje, tako da ćete vjerovatno u narednim, narednom periodu dobiti odgovore na ta pitanja, kako se, kako se to desilo i na koji način. Činjenica je da su u 7. stoljeću Slaveni osvojili ovaj prostor i da su se na, na razvalama e, ti država koje su bile prije tu stvorile neke nove države, neke nove, nove, e, nove civilizacije. Ono što zaukuplja nas ovdje sviju jeste pitanje kada mi možemo pratiti onaj nastanak Bosne, odnosno otkada možemo nastaviti, eh, možemo pratiti eh, postanak Bošnjaka kao naroda. U nauci se skoro pojavila jedna teza koja, koja se može onaj uzeti u razmatranje, obzirom da je dokazano da su a, pa Slavena koji su također bili podijeljeni u plemena pojedina plemena imala nosila naziv Srbi a druga plemena nosila naziv Hrvati dakle to je naučna činjenica oni su svoje ime donijeli zajedno sa sobom po dakle govorimo sada o slavenskim plemenima koji su govorili, koji su govorili istim jezikom koji su sa onako u masama provaljivali jedni po jedni, su tu su bile plemenske hode, ne možemo govoriti da su svi slavenci skupili na jednom mjestu i hajmo sad da, da tu, pa ćemo, neko su dolazili i 50 i 100 godina, a to je znači bio duži jedan vremenski period. E, kada je u pitanju porijeklo e, Bosni, e, mnogi a, historičari, mnogi saživaci se pitali da li je rijeka Bosna dobila ime po nazivu naroda, ili je narod koji je tu stanovao dobio ime po, po nazivu rijeke. Isto tako ima i onih stočara koji kažu da je postalo slavensko pleme koje se zvalo Bosna. Odnosno da je, da je to izvedenca od, od tog nekog imena koju su oni, koju su oni nosili i da su oni naselili ta područja e, područje oko rijeke Bosne i da je po njima dobila ta rijeka naziv. Dakle, u svakom slučaju to, ovo su sve teze o kojima, se, o kojima se može pričati, o kojima će se tražiti, tražiti odgovor u narodnom periodu. Ono što je činjenica jeste da se Bosna prvi put spominje u desetom stoljeću u dijelu bizanskog cara Konstantina Porfirogeneta De Administrando Imperio u kojem navodi da je Bosna država koja se e, prostrije oko gornjeg toka rijeke Bosne da čim kaže da je to država, znači da ima svoju e, strukturu, da ima svoga vladara, da ima svoj činovnički aparat, da ima svoje stanovništvo, da ima nešto što je izdvaja u odnosu na države, na druge države koje su bile tu. Međutim, opet se vraćam na početak e, svoga govora, to je da ne možemo tumačiti e, historiju gledajući ovim očima danas. Dakle, nije značilo značenje države u srednjem vijeku i značenje naroda bilo isto kao što je to danas. Sama da je Bosna imala svoje vladare koji su se zvali Banovi, odnosno da je Bosna bila država koja, se zva, koja je nosila naziv Banovina, nam govori šta? Da je morala imati neku državu koja je bila iznad nje, koja se zvala ili kraljevina, ili carevina, ili imala neki, ili nije vladar imao neki drugi naziv koji mu je davao za pravo da kaže tom vladaru koji je bio ispod njega, a zvao se Ban, da mora priznavati njega kao vrhovnog vladara. To je nešto što se zove feudalizam. Svi smo to učili u školi, znamo šta je. Ali isto tako, priznavanje bosanskih banova da postoji neki vladar koji je iza njih, ne znači da je, čitava država bila počinjena tom vladaru u smislu da je on se pitao za sve ono što se dešavalo u njoj. Jer sam feudalni sistem podrazumijeva da svaki od vladara na svojoj zemlji ako je ban, ako je, ako je vojvoda, ako je herceg, to je njemačka riječ za, za vojvodu, ako je kralj, ako je kralj, vjerovatno, ako ima neki vladar koji je iznad njega, u Europi je to bio papa, u Evropi je to bio car, on je njega nominalno priznavao kao nekoga koji je bio iznad njega. U smislu, ok, ti si jači od mene, ja tebi dođem, poljubim truk jednom u pet godina, da to malo onako banaliziramo i tu smo završili priču. Šta ću ja raditi u svojoj zemlji, šta ću ja raditi svojim narodom, to je moje, to je moje, to je moje, onaj, tim se u to nemoj miješati. I na kraju kreva nije mu to, e, nisu to morali govoriti jedni drugima, jer je dali sistem sam to podrazmijevao. Zato je Ban i mogao reći 1189. Dubrovčanima da on u svojoj zemlji koja se zove Bosna, garantuje njima sigurnost, da im garantuje slobodu trgovine, da im garantuje da mogu slobodno da trguju, da, da mogu slobodno da se kreću. Što nam govori da je Bab kao vladar te zemlje imao potpunu kontrolu nad njom i u smislu sigurnosti i u smislu ekonomije, znači mogao je da, da, da, da, da kontroliše šta su radi njegove podanice. E, u to vrijeme e, još uvijek je postala država koja je sebe smatrala nasljednikom rimskog sazva, koja je imala središnju carinu, to je bila Bizant ili Bizantija, s druge strane u Europi e, je bila država koja se zvala Ugarska, čiji su kraljevi sebe smatrali e, zaštitnicima kršćanstva iz razloga što su pape ako gledamo ako gledamo onaj, onaj Evropu u cijelini pape su od svih zemalja u Europi generalno najbolju saradnju imale u tom periodu sa Ugarskom i ovaj period do, e, do pojave Osmanlija, odnosno ako uzmemo period vladavine kralja Tvrtka prvog se može nazvati periodom i e, periodom, periodom kada su se e, bosanski banovi i Bosna priklanjala odnosno priznavala za vrhovne vladare čas ugarske kraljeve, čas bizanske careve, onako kako je tu određene, određeno vrijeme i, i, i, i određene političke okolnosti u tom vremenu uh, zahtijevali. Isto je tako istorijska činjenica koju mi ne možemo e, ni sakriti, niti imamo bilo, bilo ona, od koga akriti, da je u pojedinim periodima Bosna prizavala i e, vladare Duklije, odnosno kako koji vladare Duklije, dakle vladare Slavena koji su živjeli na prostoru današnje Srbije i vladare Hrvatske, kad mislim na Hrvatsku, mislim danas na, na, e, prostor, e, pošto njihova, njihovi e, središte je bilo u blizini Knina, dakle hrvatskih kraljeva u srednjem vijeku. To su bili samo period. Međutim, ako posmatramo u, u, u globalu, Bosna je, bosanski barovi su u okviru svoje funkcije koje su obnašali i okviru, u okviru oni sredovječni okolnosti i feudalno sistema bili vladari Bosne i kao što su priznali i većina istorčara, ta činjenica da je Bosna jedno vrijeme priznavala vlast Tugarske, jedno vrijeme priznavala vlast Bizanta i u pojedinim manjim periodima priznavala vlast Hrvatske, odnosno Duklje, uopće nije spriječila to da Bosna bude autentična u svom nekom u svom nekom državnom smislu. Dakle, da, da, ne postane provincija jedne od tih zemalja koje sam nabrojao. Što nam svjedoči opet da su e, svijest vlasteli u tom periodu o, o, o, Bosni kao državi bila izuzetno jaka, tako da oni nisu dozvolili da, da, te, da te jače zemlje koje su bile u tom periodu poklope, poklope tu državu. drugo što želim da kažem jeste pitanje naroda koji će u srednjem vijeku naseliti prostore Zapadnog Balkana. Sada ću ga samo spomenuti, dok toga ću ga kasnije, kasnije onaj, malo detaljnije govoriti o njemu. Taj narod se zove, odnosno ta plemena, se zovu Vlasi ili Morlaci. U 13. stoljeću na, na području Zapadnog Balkana dolaze plemena koji se zovu Vlasi ili Morlaci, koji su bili stočari. Karakteristika stočarskog stanovništva je ta da su stalno migrirali. Dakle, potrebi e, imali su posebne, dakle, posebna zimovališta, posebna ljetovališta gdje su dolazili sa svom stokom i e, napasali. E, vlasi su bili pred predantičko stanovništvo koje je u prvom stoljeću prije naše ere živjelo na području između Trakije i Karpata. Ovdje nas stalo migrirali po dolasku u Makedoniju u 13. stoljeću prihvatili su pravoslavlje i prihvatili su i slavenizirali su se. Dakle, prihvatili su slavenski jezik, slavenski, slavenski običaj i slavensku kulturu u e, 13. i 14. stoljeću. Kasnije će se Vlasi e, prozvati Srbima, odnosno bit će smatran Srbima, što će u posebno kod nas u Bosni ona, moć utjecati na, na sliku stanovništva e, koje, koje je živjelo ovdje. Ali samo da, da kažem da je u državi cara Dušana, koja je bila srpska država, dakle u sredinom 14. stoljeća, vlasti su smatrali građanima drugog reda. se građanima drugog reda. E, ono kada su pitanje historijske pozvale, historijski mitovi, koji se najčešće sreću u našem, u našem e, javnom životu, jesu, jesu primanje islama i dolazak Osmanlija. Dakle, te, te, dvije, te dvije teme su zaokupile zakupile i, i u zapičak sve one ostale teme koje se tiču Bosne i Bošnjaka. E, naime, prva, prvi, prva historijska podvala ili historijski mit ili e, i na drugoj strani historijska činjenica kada je pitanje dolazak Osmanlija jeste taj da je Bosna pala onako šaptom što se dugo vremena provlačilo i po europskim dvorovima i čak i u određenim historijskim izvorima imate taj podatak da je Bosna onako pala, pala tek tako. E, uh, 1386. godine u vrijeme dok je u Bosni vladao kralj Tvrtko I Kotromanić dakle u vrijeme kada je Bosna bila na vrhuncu svoje moći u vrijeme kada je Bosna smatrana najjačom, ne samo smatra, nego je bila najjača zemlja Balkanu, e, pojavili su se osmanski odrijedi i oni su čak došli do, do ušćane Ritve. 1386. godine. Dakle, tri godine prije nego što je bila bitka na Kosovu. 1388. godine se prvi odrijed veći pod vodstvom Šahin Paše pojavljuje kod Bileće i tu su ga porazili odredi kralja tvrtka prvog Kutromanča i e, njegov e, vojvoda, njegov general Vlatko Vuković. Dakle, ranije se traša porad, to je bio manji jedan osmanski odred i, i e, što se tiče Bosne, u narodnom periodu više se Osmanlije nisu pojavljivali. Do kraja, do kraja e, 14. stoljeća. Dakle, ako, ako ovaj podatak u razmacanju, da se prvi osmanski odred u Bosni pojavio 1386. a Bosna pala pod osmansku vlast 1463. godine, onda ne možemo govoriti da je to bilo tek tako i šaptom i tako dalje. Zbog čega? Zato što se e, nakon e, smrti kralja tvrtka prvog Tromanča dešavaju u e, Bosni i Osmanskom carstvu dvije stvari u Bosni dolazi do raslojavanja, pošto je feudalni sistem narod bio takav, nakon, nakon e, smrti kralja Tvrtka, to se desilo ranije i u Srbiji slično, nakon smrti cara Uroša, e, koji je bio Dušanov sin, raspala se zemlja zato što nije bilo određene jake ličnosti koja bi državno raspala se na, feudalne manje, manje onaj, onaj, državice, na, manje, na manja vojvodstva i tako dalje. Sa, sa smrću kralja Tvrtka E, 391. godine. U Bosni ostaje na vlast nastija Kotromanića, ali feudalci koji su bili u tom, tom, e, tom periodu su toliko ojačali, osilili, da su jednostavno priznavali e, Kotromanića samo nominalno kao kralje. To se dešava u Bosni. U Osmanskom carstvu, nakon bitke na Kosovu, sultan Bajez prvi Ildirim se okreće istoku. Okreće se istoku, obzirom da su u to vrijeme pojavljuje Timur Lenk kao odbijena prijeć o Maloj Aziji i pa jest prvi ubi bitku ili často druge godine od Timur Lenka, što dovodi od toga da, da se Osmansko carstvo u narednih 15 godina e, vodilo ratovi, prin, njegovi sinovi prinčevi su vodili ratove među sebe za, ponovo, da ponovo onaj, zauzmu prijestolje svoga oča. Naime, Timur Lenk koji je to bio musliman, barem nominalno, je zarobio sultana Bejezda u, u, onaj, u toj bici, stavio ga u kavez i vozio ga sasvom po maloj Aziji, pokazivao ga onaj, onaj, kao neki ratni prijem. Obzirom da feudalni sistem ne poznaje drugačiji princip vlasti, Timur kada se povukao kome je ostavio iskomadanu zemlju osmansku, ostavio je Bejezdovim sinovima prinčevima koji su se u narodnom periodu dakle borili za prevlast na Osmanskom carstvu. Zbog čega ovo govorim? To govorim zato što, bez obzira na to što je Osmansko carstvo u tom periodu došlo u situaciju da se bori za opstanak Saba sa sobom, a, Bosna u tom periodu imala slučajeve da se feudalci u Bosni borili među sobom za, za što veću prevlast i što veći utjecaj na kraljeve odluke sa osvajanjem Skoplja 1392. godine Osmanlije su formirale centar koji se zvao Skopsko krajište. Odakle su išle sve akcije kada, kada, prema zemljama Zapadnog Balkana. U narodnom periodu, dakle od 1392. godine pa do 1415. bosanski feudalci su, da bi rješavali pojedina, pojedine suglasice među sebi. Svako malo zvali skupskog krajišnjika koji je bio otac Isa Bega, Ishakovića, Ishak Bega. Kad je god trebao pomoć u okviru, dakle govorimo sada u okviru Bosne i Bosne, kraljevine koja je bila u to vrijeme još uvijek jaka zemlja na Balkanu, feudalci zovu strane trupe ovog u ovom slučaju osmanske, da, da, ovaj, da atakuju na zemlju, na, na, na imovinu e, feudalaca bosanski drugi. To se dešavalo sve do 1415. godine, kada je, kada nakon bitke kod, kod e, u Sređoj Bosni, dakle, bitka kod Lašve, kada 1415. godine, dakle, Bosna postaje osmanska interesna zona Ja Imamo sada, dakle, tu godinu, 1376. Prvi put kad su došli Osmanlije, 1415. kada su konačno e, bitkom između Ugara i Osmanlija i koji su pomagali bosanski feudalci, Bosna postala osmanska interesna zona. Dakle, 1415. i 1463. osmanski vojnici su malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo onaj, osvajali dijelove Bosnije, uvlačili se e, u, u, u, u odnose među bosanskim feudalcima, da bi na kraju 1463. Bosna konačno bila osvojena. Dakle, e, mit je da je Bosna pala tek tako, da je ono tako jaka država e, propala bez ikakvog, bez ikakve temeljne pripreme koju su Osmanlije onaj, onaj, uradili. Dakle, gotovo 100 godina je bilo potrebno da, da da Bosna padne pod osmansku vlast. Još samo jedan podatak. Zadnji grad današnje Bosne i Hercegovine, koji naravno nikad prije nije bio Bosne, odnosno sastav Bosne, do dolaska Osmanlija, koji je pao u osmanske ruke, je bio Bihać 1592. godine. Prostor Bosne su Osmanlije osvajale od 1386. do 1592. godine. Je li onda Bosna šaptom pala? Teško. Druga, drugi važan mit koji se tiče e, bošnjaka jeste njihovo primanje islama. Historiografija je puno ranije dokazala, čak dakle historiografi koji su bili, historičari koji su bili srpskog porijekla, kao što je recimo, e, kao što je e, da kaj jer ne mogu da se sjetim. Sjeću se kasnije, 1940. godine je, e, dokazao, e, su, su u historiji, historiografiji dokazano da, da jednom logičkom, logičkom, logičkim zaškom nakon što su se pregledali dokumenti da su Osmanlije tjerale odnosno nasilno, nasilno e, nasilno e, utjerivale u islam. 19. stoljeće ne bi dočekao nijedan manastir, jedna crkva, niti bi uopšte na prostorima gdje su vladale osmalije bilo ikoga osim osmana. Dakle, ta činjenica da, da, da su bošnjaci, odnosno e, stanovništvo Bosni, primili islam, odma se javlja na dvije strane. Imamo dakle dvije vrste oni koji plasiraju ove podvale mitove. Prvi su oni koji, koji negiraju bilo kakvo postanje Bosne ili bilo kakvo postanje Bošnjaka kao naroda. I oni, oni, e, oni postanje Bošnjaka pravdaju time što kažu vi ste primili Islam, prije ste toga bili Srbi ili ste bili Hrvati, pa Islam taj koji vas je učinio drugačijim od nas. A drugi su oni malo romantičniji koje su među nama, a koje kažu po dolasku Osmanlija u Bosnu, 30.000 bošnjaka je primilo islam pred jajcem. I to je istorijski mit i nije istina. A nije istina iz više razloga. E, nakon što su osvojili Bosnu e, 1463. godine, Sultan Fatih je se vraćao u Sarigrad a vojska Ugara je navalila preko Save i gotovo osvojila pola Bosne koji je osvojio gotovo cijeli dio sjeverne Bosne i osvojila jač. Tako da je Sultan Fatih ponovo morao doći 1464. godine i ponovo da rapije na teritoriji koje je, koje osvojio. Naravno, Ugar nisu osvojili cijeli, cijeli prostor Bosne, nego je, nego je onaj, onaj veći dio ostao pod tim bosanskim sažakom koji je formiran nakon osvajanja tri Sada su Osmanlije uradili nešto što nisu uradili nikad prije, a uradili su to kasnije kada je bila pitanje Ugarska, što se na kraju kreva sukobljavalo sa doktrinom da bi zadržali Bosnu. Oni su 1476. godine formirali tampon zonu između Ugarske i Bosne koje se zvalo Bosansko kraljevstvo. Dakle, da bi, da bi svoje, svoje interese u, Bosni mogli da sačuvaju, oni su napravili tampon zonu između Ugarskih posjeda, dakle, sada govorimo o Jajcu koji je šezdeset 1464. godine i sjevernoj Bosne, i svojih posjeda tako što su formirali novo bosansko kraljevstvo, a za njegovog kralja imenovali Maciju Kotromač. Jednog od, od članova dinastije Kotromanče. To, po davnim znacima, improvizovano bosansko kraljevstvo je trajalo gotovo deset godina, kada, su, kada je na kraju na posljedku ukinuto. E, dakle, da su da je 30.000 ljudi primilo islam, kao što navode neki naši E, bošnjačkih pred šezdeset 1463. godine. Ne bi bilo potrebe da sultan organizuje, odnosno da, da pravi jednu državu, da ponovo, da kažem, e, uskršava, da kaže, da ponovo uskršne jedna bosanska država i ne bi bilo potrebe da ponovo dolazi 1464. godine u Bosnu. Ja znate šta znači 30.000 ljudi, 30.000 vojnika, ako je odrije sultana Farcija, jarčarski odrije, 1463. godine je brojao 8.000 ljudi. Dakle, to je, to je, e, to je činjenica koja, koja pred kojima se ne može, pred kojom se ne može zatvoriti oči. Proces islamizacije ili kako, kako je pravilnije reći, proces primanja slava je trajao puno duže, čak i do 19. stoljeća on je u gradovima išao brže na, na prostorima koji su bile dalje od saobraćajnica išao puno e, sporije. Imamo slučaj imamo slučaj e, u austrugarskom periodu jedna anegdota da je u jednom selu kraj Konjica e, su kritikovali neku Efendiju zašto u, u njegovom džematu ljudi uzmaju abdest preko, preko obuće preko opanaka i onda je on rekao, ja sam ih doveo do opanaka, a vi ih onda skidajte pa nek utpaju kako treba. Dakle, čak i u 19. stoljeću imamo, imamo, imamo u pojedinim krajima toliko izopačeno izopačeno pjestom slama da, da, da, se i ne može govoriti o, o, njegovom privataru. Dakle, to je proces koji je trajao puno duže vremena i nije, nije bio, nije bio onaj, nije bio samo e, nešto što se desilo preko noći, a mi bošnjaci imamo tu, imamo tu da kažem, potrebu da sve svoje probleme pokušavamo da riješimo preko noći. Evo ovaj, ovaj proces primanja slama je najbolji primjer da se, da se, e, e, da se tako nešto ne može uraditi odmah, nego da su potrebni puno rada, puno, puno truda, puno ulaganja da bi se, da bi se došlo do cilja. Oni koji govori o, e, tome da je islam primilo da ljudi odjednom pred jajcem, svoje, svoj izvor nalazi u jančarskom zakonu, odnosno jednom njegovom prijepisu iz 18. stoljeća. Dakle, gotovo 200 godina kasnije neko je vjerovatno imao najvjeru da se fino pohvali kako su njegovi preći odmah onako primili islam džuture i e, onaj napisao je kako su 1463. u jaču 30.000 ljudi oduševljeno dočekali sultana Fatiha. E, to je kada je u pitanju osmanski period, želim samo još da kažem nešto onaj, vezano za, za sam kraj osmanske vlasti. Naime, 1864. E, godine kao osmanski zaslanik za reforme u Bosnu došao Dževdet Tahmet Paša. I on je pisao svoja pisma e, Porti u Istanbulu, odnosno velikom veziru koji je bio njegov, šef, u kojima je govorio o nekim e, poslovima koje je radio onaj, onaj u ime, Porti u Bosni, ali, ali mu je govorio i neke svoje impresije vezano za, za Bosnu, vezano za svakodnevni život u Sarajevu i tako dalje. Pa tako Džemlet Ahmed Paša kaže da u Sarajevu cure ne nosi feređu, dakle zar preko lica, e, nego da, da onako hodaju kroz šaršiju od, otkrivenog lica, a da žene, sve udate žene nosi je zar i Feređu. Ovo, ovo, ovo, je dakle kraj osmanske vladavine. Nakon što je došla Austrugarska, zbog toga što je to bila jedna kršćanska zemlja, sve su žene e, je nosile zar i djevojke i, i, i žene. Uh, e, Dževde Tamet Paša isto tako kaže da uh, Kaže, ako momak progovori sa djevojkom, znači da je, da je mušterija. A kaže, ako mu djevojka odgovori, onda to znači da je zainteresovana. Ako mu ne odgovori, znači da, da, da, je ne zanima i da neće onaj da neće da ima nikakvog posla sa njim. A onda žele Tamet Paša kaže u pismu, kaže, ako mu ona odgovori, onda mu je duža, kaže, da odgovori sve što on pita. Što znači da oni već ašku. E, isto tako kaže želite tamet Paša za Sarajke da su lijepe i vješte u traženju muža. I da lahko ulovi stranče. Kaže, zbog toga dosta valija i činovnika se oženi i ostaje u E, I ona jedan detalj iz tih pisama koji je mene posebno zakupio, a, a nažalost danas nemamo baš ni, ni stariji, ni, ni a pogotovo vlasti koje bi se time bavili, a to je e, žene i judaja, mladića i djevojaka. Naime, piše žene Tamet Pašom pismom porti svake semcije valija i činovnici sa kadijom idu u šijetju. I kaže, informišu se o siromašnim momcima i djevojkama koje duže, duže vremena našku, ali nemaju novca na sudbu. I, I vjenčaju ih uz mali trošak odnosno budu neka vrsta posrednika među porodica ti siromašni mladića, djevojaka da bi se oni uzeli i daju neku potporu da bi, da bi e, postakli na brak. Dakle, to je bio taj osmanski period. E, ja ne bi, obzirom da, da, imamo još malo vremena, ja ću ovo malo skratiti što sam, što sam želio da kažem e, o austro i, periodu, periodu 20. stoljeća nakon e, što sljedeći mit koji se tiče Bosne i Bošnjaka, ako se često e, spominje u medijima, koji se često spominje u našim u našim razgovorima jeste to da su Osmanlije, odnosno Osmansko carstvo, da su prodali Bošnjake i Bosnu e, austro se i pa govore drugačije. Naime, e, zbog vanjsko-političkih okolnosti, odnosno konstelacije odnosa među evropskim državama kao i zbog toga što Osmansko carstvo realno u 19. stoljeću je bilo pravi bolesnik kako su ga zvali bolesnik na Bosforu i postojala je samo jednog razloga postojala samo zato što evropske zemlje nisu dale kako da ga podijeli nisu dale šta će sa njim ako, ako ga podijeli koja će zemlja dobiti onaj dio koji će možda učiniti nadmoćnog na ostale zemlje, pa su ga ostavile nekoga onaj, nek stoji, pa ćemo vidjeti neka šta ćemo sa njim raditi. 1878. na Berlinskom kongresu sve evropske zemlje su, su e, bukvalno prisilile osmanske e, pregovarače na čijem čelu je bio jedan krk koji se zvao Kara Teodori Paša i koji je bio, vjerovali ne, jedan od, od, od, od e, e, velikih zaštnika, da kažem, e, osmanskih interesa i, i dobar pregovarač o tom Berlinskom kongresu. Dakle, što govori o tome da koliko je Osmansko carstvo bilo e, otvoreno i prema nemuslimanima, odnosno koliko je opravdavalo taj pitanje što je nosilo naziv carstvo. E, na Berlinskom kongresu je Osmansko carstvo moralo prihvatiti da Austro-Ugarska okupira Bosnu i S tim, da je u Berlinskom, e, na Berlinskom kongresu u ugovoru tačno naznačeno da je ta okupacija privremenog karaktera i da sultan ima pravo suvereno na Bosnu, što su oni i Austrijanci i prihvatili. I samo u tom slučaju e, je, je Osmansko carstvo prihvatilo da, da, da Austro-Ugarska privremeno okupira Bosnu. E, a sada da, ovako, kad, kad malo razmišljamo, e, e Šanu je taj koji određuje svakom narodu njegov početak i njegov kraj i one okolnosti u, u kojima će on napredovati, nazadovati i tako dalje. Dakle, sama činjenica da mi nekad mislimo da je nešto dobro za nas, a ono ispadne da je loše, pa misli, ili mislimo da je nešto loše za nas, pa ono ispadne da je dobro. Koje su bile opcije koje su bošnjaci Bosna imali krajem 19. stoljeća? Prva opcija je bila ostanak u Osmanskom carstvu, koje je bilo na klimavim nogama, koje se samo borilo e, sa, sa procesima rastakanja koji su išli kako iznutra, tako i vana Druga opcija koja je nerealna, koju ne bi niko nikad dozvolio zato što su bošnjaci muslimani bili većina u toj državi je nezavisnost. Treća opcija je bila austrougarska okupacija i četvrta opcija je bila potpadanje pod vlast jedine države na Balkanu koja je u to vrijeme bila slavenska, koja je bila samostalna i koja je imala podršku prije svega Rusija i ostalih zemalja, a to je Srbija. Dakle, da nije Austro-Ugarska ušla i okupirala Bosnu 1878. godine, to bi uradila Srbija 1912. Dakle, ta činjenica e, što je Austro-Ugarska došla u Bosnu se ispostavila na kraju konačnici da je bila i dobra za Bošnjake. Iz dva razloga. Prvi je taj što, što su Austrugari modernizirali zemlju i pripremili Bošnjake za to jedan, a druga je stvar što su pripremili Bošnjake kroz e, evropske, kroz školovanje na evropskim univerzitetima, kroz modernizaciju zemlje, da se pripreme na ono što će doći u 20. stoljeću. Jer zamislite vi kakav bi šok bio da, je, da su ostali u onakvom osmanskom carstvu koje je bilo zaista, zaista onaj, onaj, na velikim iskušenjima kraja 19. stoljeća i sa porazom 1912. da je ušla srpska vojska u Sarajevo. Šta bi se desilo sa, sa, sa Bosnom? Eh, dakle, na kraju se ispostavilo da je, da je ipak Austrogarska okupacija bila nešto što je, što je ako ćemo gledati u globalu, ipak bila nešto što je bilo dobro za nas. Međutim, kao što to eh, i biva, često se zna desiti da, da to povuče za sobom i neke loše stvari. E, obzirom da radim u istorijskom arhivu i da sam e, ključan u obradu popisa stanovništva iz 1910. godine, dakle, koji je došao na kraju osmanske vlasti, našao sam na tim popisnim listama uh, jednu ulicu koja se zove Nova ulica. zamislite sada vi imate jednu islamsku državu, imate šarijat, imate neke morale vrijednosti koje su bile u Osmanskom carstvu. Naravno, bilo je oni i oni drugi. Bilo je i, i i, da kažem, poruka je u Osmanskom carstvu, ali ne tako javno i ne tako priznato kao što je bilo u Austrougarskoj. Hele, čitava ta nova ulica, to su bili sve bordele. I na popisnim listama e, se navodi imena ljudi koji imaju bordel i imena djevojaka koji, koji radi u tom bordelu i njihovo zanimanje. Kaže tamo e, zanimanje bludnica, dakle zanimanje tu. I to stoji u popisnoj listi kao što stoji tamo nekom zanatci sa čašće zanimanje kazanđija, zanimanje trgovac, zanimanje bludnica. Ono što, što je mene jako zaincigiralo onaj, onaj kada sam istraživao tu i malo sam se dublje zarovio u istraživanju tih kućnih lista i hvala Bogu, nisam našao jednu bošnjakinju koja se bavila tim poslom. Ne samo da nisam našao bošnjakinju, nego nisam našao ni jednu srpkinju ili hrvatsu iz Bosne koja se bavila tim poslom. Uglavnom su bile iz Mađarske, uglavnom su bile iz Austrije, dakle dovođene sa strane ili eventualno iz Slavonije. To je nešto najbrže što u ovom našem prostoru što je, što je bilo u to vrijeme. Dakle, nismo mogli izbjeći ni tu neku lošu stranu dolaska zapada u Bosnu. Ono što, je, što, što se desilo u austro i time ću završiti kad je u pitanju, da ne puno ulja a što je odrijedilo čitavo 20. stoljeće onaj, onaj Bošnjaka, jeste e, borba bošnjačke elite prije svega za islam i njihovo zapostavljanje nacionalnog identiteta. Što ako gledamo ovim očima danas je neoprostivo. Ali ako gledamo očima ljudi koji su živjeli u 19. stoljeću u jednoj islamskoj zemlji, u zemlji koja je bila provodila širijatski zakon i sada na imate zemlju koja je kršćanska, koja dolazi da vas osvoji stavite se u njevu poziciju, da li biste se vi prije borili za nacionalni, za nacionalnu i za vjersku ili za vjersku afirmaciju. Dakle, možemo razumjeti zbog čega su naše elite u to vrijeme toliko se držale islama i toliko insistirale, insistirale na muslimanstvu prije nego što su insistirale na, na bošnjaštvu. A ime Bošnjak ime Bošnjak i tekako, i, i, tekako bili svjesni imena i svoje nacionalnosti, jer krajem krajem 19. stoljeća Safet Bek Bašać piše pjesmu u kojoj kaže je Bošnjače nije davno bilo i tako dalje, sad da ne nabra, ali govori, znači, naj Bošnjače, znači, dalo se tačno koje je nacionalno ime e, Bošnjaka, koje je nacionalno ime ljudi koji su živjeli u Bosni. Dakle, prva stvar, e, bošnjačka elita se borila za ono što je smatrala u to vrijeme da je prijesutno, a to je da se omogući e, da, da ljudi mogu da ispovjedaju svoju vjeru islam. I to je zaista Austrija rad. Druga stvar koju je bošnjačka elita radila u to vrijeme, a nažalost u tome je slični mnogo i ova elita danas koju mi imamo, to je borba za svoje vlastite interese. Borba da se što bolje e, da se što bolje zaštiti njihov zemljoposjed. I dakle, oni su, su e, svu svoju energiju uložili u, u, u ove dvije stvari. Dakle, da zaštite e, islam i da zaštite one posjede koje su imale e, u Osmanskom, Osmanskom carstvu. Austrija im je išla onaj, s time u prilog jer, im je, jer, su željeli da zadrže postojeće stanje i da imaju dobru sarađu bošnjacima kao najbrojim narodom u Bosni. E, I tako da je nama čitavo 20. stoljeće, nažalost, bilo određeno e, time što su naši prvaci na početku samom insistirali na ovo muslimanstvu i, e, i e, točak historije se okrenuo u, to, u tom pravcu. Tako da, je po dolasku kraljevne SHS Uh, onaj, ponovo jedne kršćanske zemlje i dalje se insistirala na muslimanstvu, muslimanstvu, muslimanstvu, dok ovi nisu rekli, pa dobro, okej, mi, mi vama ne sporimo da ste vi muslimani, ali vi morate u racionalnom smislu biti ili Srbi i Hrvati, pa će onda, jadi moj, Safer Ber Bašanić koji je pisao krajem 19. stoljeća zna je Bošnjače nije davno bilo u 20. stoljeću postati Hrvat. Po dolasku e, socijalističke Jugoslavije, naravno, e, bez obzira na to što su u, u partizanskim jedinicama, bili čitavi odrijedi koji su nosili muslimansku, dakle muslimanski odrijedi narodno slobodnačkog pokrijeta 1946. godine e, kralj, e, socijališka Jugoslavija nije dopustila da se na krb stavi šesta buktinja kao simbol Bosne i Hercegovine i Bošnjaka kao naroda, odnosno muslimana, ako ćemo tako. E, husar čišć mostarac koji je bio jedan od učesnika, učesnika narodno borbe u drugom svjetskom ratu tražio je 1946. na zasjedanju Ustavotvorne skupštine tražio je da se unese šesta buktinja u krb Jugoslavije kao simbol Bosne i Bošnjaka a Milovan Đilas mi je govorio da se to pitanje ne može rješavati jednim dekretom. Jedini koji je glasao za Ustav protiv ustava e, te nove Jugoslavije bio Čišć. Što ako znamo kakvim su e, kroz kakve su torture prolazili svi oni koji su upućivili Jugoslaviji bila prava hrabrost. Znači jedini koji je glasao protiv Ustava 1946. godine je bio Čišć. E, taj proces a, e, proces e, ovaj, priznanja muslimana kao naroda, ovaj muslimana sa velikim M, je završen tek krajem 60. i početkom 70. godina kada su e, priznati kao, kao narod e, zajedno sa ostalim narodima u Jugoslaviji, a do tada su se na prvom popisu izjasnili kao ili Srbi, ili kao Hrvati, ili kao neopredjeljeni, na drugom popisu se mogli izjasniti umjesto kao neopredjeljeni, kao Jugosloveni, da bi se na kraju uh, e, 70. godina konačno na onom popisu 1971. godine mogli naći kao muslimani sa velikim ono što je jako bitno da vi koji ste ovdje danas došli, eto, koji ste slušali što sam pričao, nadam se nisam puno duljio, da možete onaj, onaj, na popisu stanovništva koji bude bio ako bude u oktobru ove godine reći ljudima da je muslimani sa velikim M bilo najviše što smo mi mogli raditi u tom e, kontekstu Jugoslavije koja u to nije bila. I da je to bio samo jedan korak do onoga što smo mi mogli uraditi 1993. godine, a to je da vratimo svoje nacionalno ime Bošnjaka. Dakle, koje uopšte nije bilo sporno, koje uopšte nije bilo sporno kada, ni, kada je u pitanju srednji vijek, ni kada je u pitanju osmanski period, ni kada je u pitanju e, prve godine austro Naveš vam samo jedan slučaj kojeg, sam i s ću završiti. 1785. E, godine u Travniku je sjedio veliki vezir Abdullah Paša Deftedarija. Obzirom da u to vrijeme nije bilo komunikacijski mogućnosti kao što to ima danas, do njega su došli neki haberi da sultan planira da preda gradove oko Unije Hrvatsku. Na se on Eh, onaj, na što je on energično reagovao, a, i narod je po primanju tih vijesti ustao onaj, onaj protiv, toga. Uh, u suštini dešavalo se da je jedna delegacija došla i tražila sultana da dadne eh, jedan, kako su oni rekli, komadić zemlje njima tamo ovaj, Austriji. Međutim, naravno, sultan je bio odbira vladar koji je poslao komisiju da vidi šta je to tamo pa su oni rekli, kad, je došla ta komisija ovdje u Bosnu, oni su rekli, čovječe Boži, nije to komadić zemlje, tu su čitavi gradovi, tu je Cadin, tu je Kladuša, tu je Bihać. E, međutim, narod se već počeo buniti. E, sultan je naravno, zbog te pobune, bez obzira što nije zaista želio da preda te gradove, e, okrivio Abdullah Pašu Deftedariju. I po svome koji je poslao uh, Da popije otrov, dakle, kao kaznu, zbog toga što, je, što se narod pobunio protiv stana. Bula Paša je prije što je uzeo otrov, rekao je slaniku, baš vererom, bir taš vermen. Glavu ću dati, ali kamena je dogleda. Dakle, to noći, bez obzira na to, dakle, da su bošnjaci osmanskog periodu kako bili svjesni svoga svoje nacije i kako bili svjesni pripadnosti svoje zemlje. I ja se nadam, mora da ćemo mi na narodnom popisu stanovništva isto tako pokazati da mi smo bošnjaci kao nacija, hoće li bošnjaci se ostali zašto kao musmani, kao ateisti, kao pravoslavci, kao katolici, to nam ne treba zanimati. Mi trebamo, kada je u pitanju islam, da radimo, da ljudi to što više primaju, da što više uše islam, ali kad je nacionalno, nacionalno nešto u pitanju, e, onaj ko nije Srbin, ko nije Hrvat, ko nije ostali, taj je Bošnjak. Eto. Molim Allah šanu da imate koristi od ovog predavanja i ja vas molim da me halalite ako sam oduljio, evo gotovo sat vremena sam pričao. Assalamu alaikum wa